Així comença Esports 97 nit. D'ara i fins a la una de la matinada, la informació i la tertúlia en la 97.7. Les 11 de la nit i 31 minuts. Hola, què tal? Bona nit, benvinguts i benvingudes a Esports 97 i temps de ràdio per a l'esport en la sintonia de la 97.7 Ràdio amb el treball de Sala Folgado i Andreu Alberola en la redacció, el d'Arturo Delgado al front del control de so vos saludar com cada nit Manolo Montalt. Vos recorde que ens podeu sintonitzar mitjançant la 97.7 de la FM en l'aplicació per a dispositius mòbils d'Apple i d'Android, en el TuneIn com la 97.7 Ràdio i en la nostra web la 977.com i que a més a més Teniu el Twitter del programa per a interactuar amb nosaltres i per a respondre la pregunta que vos hem fet. Podeu, això sí, com sempre, opinar de que vulgueu, però vos fem cada nit una pregunta que volem que respongueu La pregunta eh, en el dia d'avui és... Eh, vos va convèncer el 4-4-2 aire en el Madrigal? Repetiríeu per als partits següents? És la pregunta que estem fent-vos en arroba esports 97 nit, el 97 en xifra, en número, que és el nostre Twitter. <clears throat> <clears throat> 11 jornades o una volta sencera. Sí, quan vos, dugam, quan vos donem la dada, eh, eh, que anem a donar-la ja, i després eh, entrarem en detalls en el dia d'avui, <clears throat> entendreu per què aquesta frase de 10 jornades de Lliga o una volta sencera. I és que resulta el València, este València, que té algunes coses, bueno, discutir-les o no, però té moltes altres virtuts que li han dut a estar on està, ha aconseguit en 10, pu en 10 jornades, les que se duen de la campanya 2014-2015, exactament els mateixos punts, 23, que va aconseguir el conjunt valencianista en la terrorífica i lamentable temporada passada. Imagineu lo que dista d'un València cap a un altre. 18 partits per a fer 23 punts mentre que ara, en només 10 encontres, el València ha fet ja eixa puntuació, 23, els mateixos punts que l'equip que començà a dirigir Jukic i durant una jornada d'eixa primera volta dirigiren Nico Estevez i Juan Antonio Pizzi, perdó, Nico Estevez una jornada i Juan Antonio Pizzi dos, va aconseguir aquesta puntuació. Aquesta puntuació ja la té el València, 23 punts en només 10 jornades amb un ràtio de gols a favor i en contra que ara després ens des desvelarà Andreu Alberola, que és la clau de tot això. I és que és evident que hi ha situacions per les quals la fortuna està favorint al València. Però també és cert que la fortuna moltes voltes se busca. I no és menys cert que quan el València continua colpejant una i altra volta als rivals des del cantó o des de la pilota parada, no se pot ser tan ingenu o no es pot ser tan menys... Eh, o no se pot dir tan de menys preu a mitja circumstància com per aixecar-ho tota la sort. Quan un equip va jornada darrere jornada marcant gols en pilota parada, no és casualitat, és perquè està treballat. Quan un equip aconseguís que mentre el rival li aprete no aconseguisca fer-li gols, no és casualitat. És perquè el sistema defensiu de l'equip funciona i funciona bé. Després hi haurà coses més discutibles, o menys. Hi haurà que li agrada mm, el València a ell del Madrigal més en la segona, perquè en la primera hi haurà situació eh, que, que diga que el València a mi 4-4-2 no li acaba, hi haurà gent que diga que espera més futbol del València, jo espero més futbol del València, però igual que dic, esperem més futbol de València, sóc el primer que diu que no és casualitat perforar partit darrere partit la meta rival en jugades a pilota parada i que no és casualitat que quan pitjor ho passa a València l'entramat defensiu el treball defensiu dels 11 futbolistes una defensa, no són els 4 de darrere i el porter defensen 11 igual que un atac, no són els dos de davant ataquen 11 està treballat i està ahí per algo. I si són les dades a les quals s'aferra el València Club de Futbol per a, de moment, mantindre's segon en la taula classificatòria. Com vos diguem, havent fet en 10 jornades els mateixos punts, 23 que l'equip de la temporada passada va aconseguir en tota la primera dada, la primera volta. És la dada que vos, que vos ofereix avui en la seva apertura Esports 97 nit, que com sempre arranca el seu programa fent un recorregut per el mapa de l'actualitat dibuixant-lo en cinc fotos. jornades o una volta sencera. Amb la xifra de 23 punts, el València ja té hores d'ara els mateixos punts que va aconseguir en tota la primera volta de la campanya passada. Mustafi darrere i davant. L'alemany demostra la seva consistència a la defensa i la seva contundència en la pilota parada per ajudar a créixer un València ben considerat, segons ell, al seu país. Eh, em, en Alemania el Valencia está considerado como el, tercer equipo después ah, de Real Madrid y Barcelona y ah. se considera un equipo con, tradición, con historia y un equipo, equipo fuerte que se tiene en cuenta. Demà toca descans y que se se a la feina, pero sols en sesión vespertina. A més, y de cara a continuar a la afición, l'afició, dijous estreballará a porta oberta. Un triunf necesario. Jaime Gavilán ha destacado que el triomf aconseguit ahir la Almería era crucial para no complicarse la vida excesivamente. También por la situación en la que estábamos, que necesitábamos ganar y no podíamos fallar y, bueno, la gente respondió, creo que nosotros también y, muy contentos. Taronja Fosc, el valencia Bàsquet no da la cara en el partido de els grans. Perasovic diu que en los momentos en los que se decidís el partido, el equipo no rendís de manera esperada. Realmente no hemos competido durante todo el partido. Nos pasó dos últimos partidos fuera de casa en Euroliga y nos ha pasado hoy. Es un hecho muy, muy eh, preocupante para nosotros y mm, hacemos todo posible que está en nuestras manos para arreglar la situación, pero es una situación que nos da ver que algo falla. Les 11 de la nit i 38 minuts. Una pausa per agafar aire i arranquem des de la dada que vos estem oferint avui en l'apertura del programa. El València, en 10 jornades, ja té els mateixos punts que en tota la primera volta de la temporada anterior. Això és Esports 97 nit, això és la 97.7 Ràdio. Su concesionario Peyote en Torrentisilla cuenta con más de 12.500 metros cuadrados con todos los servicios para que usted se encuentre más que satisfecho. Satisferto. Ferto, su concesionario Peyote en Torrentisilla. Nuevo Centro presenta El viaje de Elliot en concierto. Vuelven a Valencia con sus éxitos y, como no, con sus nuevas canciones. 22 de noviembre, en Sala Nois de Valencia, el viaje de Elliot en concierto. Venta de entradas en puntos de información de Nuevo Centro. Consulta horarios en nuestra web, la977.com. 22 de noviembre, Sala Nois de Valencia, el viaje de Elliot, el concierto más esperado. Patrocina Nuevo Centro. Recomienda 97.7 Radio y Levante Televisión. Horitzó i permet que et formes durant 5 mesos en la Unió Europea. Si tens fins a 35 anys, et becarem amb 1.500 euros al mes en 2015. Perquè guanyes experiència, conegues les institucions europees, apostes Europa a la província de València. 50 beques per a joves postgraduats de rendiment com tu. La Diput Eurobeca, Diputació de València. ¿Conoces una gasolinera donde el combustible tiene los mejores precios de Valencia? No, cuéntame. Es la gasolinera Taxco, donde poner combustible es un ahorro. Además, en Taxco ahora también puedes acceder a sus instalaciones para el mantenimiento de tu vehículo y transformarlo a autogás a precios realmente interesantes. ¿Y dónde está? En el polígono Vara de Cuart, frente a ITV. Y si quieres más información, la encontrarás en taxco.es. Sports 97 Meet. el teu equip, la teu Aragua Ràdio. 11 de la nit i 40 minuts. 7 victòries, 2 empats i una derrota. Els números del València, que en 10 jornades de la temporada 2014-2015 suma ja, i aquests 23 punts que, com vos contàvem, són exactament els mateixos que el València va sumar a la fi de la primera volta la temporada passada. Vista un món, un univers, una dimensió entre el València de la temporada passada i el de l'actual. Salva Folgado, què tal? Bona nit. Què tal, Manolo? Buenas. 23 <clears throat> punts en 10 jornades. Lo que li costà al València l'any passat ja ho té fet en este. Sí, en la primera volta. És una, és una barbaritat, Manolo, perquè eh, la temporada passada, eh, quan acabava la primera volta, eh, se sumaven això 23 punts. Eh, la gent en el club parlava de que eren xifres d'equip que eh, pues, anava a fregar el descens de, de categoria. Uh mhm. -huh. I les mateixes xifres, eh, traslladades a la jornada 10 del campionat, te fan parlar eh, d'un equip que eh, opta de continuar esta, esta ratxa, a lluitar eh, per tot fins al final i a eh, obtindre de forma, diríem, eh, molt sobrada el, el gran objectiu de la temporada, que no és un altre que la consecució de la, de la plaça per a disputar la pròxima campanya, la Lliga de, de Campions. Jo crec que aquesta xifra, Manolo, eh, eh, ens dona una idea exacta de, de la mutació i del canvi que hi ha hagut en, en l'equip d'una temporada a una altra. No? És que la xifra és molt significativa, el que, lo que significa i el que suposa aquesta xifra eh, traslladada a la jornada final, jornada 10, última jornada de la primera volta mm. d'un campionat, o a la jornada número 10, pues clar, va un món eh, de sumar eh, aquesta eh, xifra en la 10 que, que en la 10. En efecte, eh, en què se fonamenta esta espectacular ratxa del València. Andreu Alberola, bona nit. Hola, què tal, Manolo? Bona nit. 23 punts en 18 jornades, la 2013-2014, 23 punts en 10 jornades, la 2014-2015. I el qui de la qüestió, Andreu, sí. <clears throat> deixes 7 victòries, 2 empats i una derrota més enllà del que va aconseguir la temporada passada l'equip. Estriba en el ratio, gols a favor, gols en contra, ahí sí que va no un món, sinó varios universos de diferència és que eh, el balanç és molt alentador, és molt positiu. Nuno sempre diu, i ho va recordar en la roda de premsa posterior al partit del Madrigal, que el calendari i la classificació sobretot no és determinant a aquestes altures de, de campionat, però és que el València, com tu has comentat, té 23 punts eh, en 10 jornades, uh -huh. 7 partits guanyats, 2 partits empatats i una sola derrota, que són els mateixos números, 7 partits guanyats, 2 partits empatats i 10 derrotes en els que va fer en tota la primera volta del passat campionat en 19 partits, és a dir, la mateixa puntuació en quasi el doble de partits. Val? Però el que estàvem comentant, el balanç és molt més positiu quan la tenem a la diferència de gols. El València ara mateixa té una diferència positiva de 14 gols, és a dir, més 14 gols, i la temporada passada en, en tota la primera volta tenia un balanç negatiu de 5 gols. Men menos 5 gols. O sigui, és una barbaritat. És una barbaritat. És una barbaritat i sobretot perquè imagina que els gols marcats i els encaixats la temporada passada també seria una barbaritat però mm. negativament mm. parlant sí perquè el València a hores d'ara porta 23 gols cosa que en tota la primera volta de la temporada passada va fer 26 gols 26 en tota la primera volta és que és una... i ja porta 23 mm, ara és una barbaritat és que el València ens ha marcat 3 gols en 7 dels últims 10 partits bestial. És que el bagatge no, anotador... Pixadades bestial. No, eh? és que les xifres en les que es manejava de gols a favor i en, i en contra el València, uh -huh. eh, en aquella primera etapa de la campanya passada en Jukic, uh -huh. eren xifres pitjors que les d'aquell València del descens, Manolo, a segona divisió. Eren pitjors. El qual és una dada que només de recordar-la fa fredor. Exacte. Bueno, eh, alguna més sobre el arranque de Lliga. Eh, victòries eh, empats i derrotes la temporada passada, com estava en la primera volta? Set victòries, dos empats i deu derrotes en tota la primera ahí, volta. Ahí està. I és que el contrast és màxim. Set victòries, dos empats. A hores d'ara ja s'ha alcançat aquest número mínim de victòries i d'empats. De, set victòries, dos empats, una derrota mm. en deu jornades. Set victòries, dos empats, deu derrotes en 18 he ahí, en 19, perdó eh, eh, eh jornades he ahí la diferència, he ahí el món per cert, <clears throat> Mustafir marcava dos gols anar-se'n a buscar un defensa de que ha fet tres gols en dos partits consecutius crec que aquesta seria la primera volta de la història no estic segur mm. si més no, en quant a un central qui són els últims centrals del València, qui són els últims defenses del València que fet dos gols en un partit. Bueno, pues a més dos gols de que va marcar Mustafi en el Madrigal, eh, bueno, més un davant l'Elx que com tu has comentat mm, hi hauria que mirar també si hi havia algun central que ha marcat tres gols en dos partits en la història de València jo no el recorde. en la història recent jo tampoc el, el recorde el cas és que feia tres temporades que un defensa central del València no marcava dos gols en un partit l'últim va ser Adil Rabin en la temporada 11-12 davant el AZ Almar holandès en l'Europa League. Ens ho ha recordat algun oient, eh, hem fet la pregunta, uh mhm. -huh. jo creia sincerament que ningú se n'ha recordat. recordar. <laughs> I Se'n recorden hi ha, dels dos. I hi ha hagut algun, algun espavilat. Eh, perquè, per exemple, eh, <clears throat> Metaliamil 25, diu Alen Ross en l'històric 6-0 mm. de Copa al Real Madrid, i després eh, ja he vist per així algun amic eh, que mos donava també el nom sí. de Mm, de, Alen, de Adil Rami a veure si el trobe per així eh, així, Mister Villanueva eh, eh, diu Rami en un partit d'Europa i és cert, mm. els dos han encertat però és que l'anterior, com ve a comentar l'altre oient va ser Alen Roche en l'anada de les semifinals de la Copa del 1999 en aquell memorable partit a Mestalla que va quedar en resultat de 6 gols a 0 aquella, aquella festa de la Copa del Rei <laughs> aquell dia del que, Soy San Marino és que d'allò fa 15 eh? anys tu te'n recordes això? jo no, jo que no? tinc a recordar jo, jo era un xiquet és que, <laughs> <laughs> és que jo, jo, és que jo ja estava treballant i sobretot és inoblidable quan eh, venia de, de jugar-se un partit internacional en Mestalla quan la selecció anava a Mestalla eh, <clears throat> entre eh, Espanya i San Marino que guanya Espanya 9 a 0 mm. i a la setmana, a les dues setmanes no me'n recorde al mes com se jugó aquell partit de Copa on el València goleta 6 al Madrid i Mestalla arranca a cantar Soy San Marino, vosotros sois San Marino al Real Madrid imagina com senta allò en la premsa nacional i imagina lo content que se n'anà el personal cap a casa gràcies Andreu eh, Dos gols per a Scrowdan Mustafi, el qual anem a sentir en el, la roda de pressa que ha donat en el dia d'avui. I després, Salva, <clears throat> vull que me contes una història, que no és la de la celebració de la bandereta, això ara, ara la sentirem. N'hi ha una altra història... Sí, però té certa relació. Té també. certa relació, sí, sí, sí. però primer anem a sentir a Ramí i després me contes aquesta història vinculada amb el que podia haver sigut el futuro de Rami. Sí, anem a escoltar a, a Mustafi, que li ha dit pegar Rami. Li ha dit Rami, no sé per què, perquè se n'ha anat a l'ola. És a Mustafi. Perquè el tens, ell sempre el tens en el cap. A Rami? Sí. Bueno, bueno Mustafi, este matí, Marolo, en companyia d'un traductor, que era més un, un empleat del club, crec que era el preparador físic del filial. El traductor que este mm-hmm. matí... Aquí... ¿No era Pedro Malavia? No. Puf pues ni idea. Bueno, ara, ara a veure si, si recordo jo, <clears throat> jo el nom, perquè bueno, ho ha fet de categoria, més, maneja perfectament eh, l'alemà. Eh, Mustafi, este matí en roda de premsa, en la ciutat esportiva de Paterna, parlar de que eh, l'objectiu del València Manolo, encara que és segon actualment la taula de, de classificació, no és la Lliga, és la Champions, i en tot cas Mustafi ha canviat allò de partido a, partid a partido por dia a dia. Nein, meine Philosophie ist von Spiel zu Spiel denken. Ähm, Su filosofía no solo es ir partido a partido, sino día a día. Porque partiendo de la base de que, como ha dicho antes, son un equipo joven, hay que fabricar el equipo en cada entrenamiento para intentar crecer, intentar mejorar, intentar hacer un, buen equipo cada vez más y conseguir lo que, lo que se pretende. Mustafi, que a més Manolo s'ha al Valencia y com es veu, no ya actualmente sino desde siempre al conchón de Mestalla en, en En äh, Deutschland ähm, ja, verfolgt man die spanische Liga. Alemania el Valencia está considerado como el, el, tercer equipo después ah, de Real Madrid y Barcelona eh, y se considera un equipo con, con tradición, con historia y un equipo, eh, un equipo fuerte que se tiene en cuenta. Finalmente Mustafi ha explicado la celebración tan rara que ahir eh, va hacer. Una volta va marcar els dos gols eh, de cap. Jo pensava que estava fent, no sé, la mariposa, no? la papallona a va marcar. No entenia la celebració i ho ha explicat este matí en sala de premsa. En primer lugar, el gesto que hizo ayer äh, simboliza la, la bandera de Albania, porque tiene todavía familia en, en, Albania y le pidieron por favor que se acordara de ellos cuando, cuando marcara un gol. Y de cara a los próximos goles, pues no tiene nada planeado, dejará un poquito la improvisación, porque dice que es importante en ese momento cuando marcas el gol que salga algo dentro de ti. Creo que a un traductor per a les celebracions de, de <laughs> futbolista. Clar, qui era imaginar que estava fent eh, l'àguila eh, de, de, de dos caps que hi ha la bandera d'Albània. Son pare, concretament, va ser qui li demanà, i sa sí. mare, que tingueren aquest gest amb la gent d'Albània, perquè eh, la família d'Escruda Mustafi és albanesa, i, de fet, per ahir és la història que volia que m'ho contes, Mm -hmm. eh, eh, Mustafi, campió del món amb Alemanya, però que estigué a un passet de no jugar amb Alemanya. Sí, a un pas de jugar amb la selecció eh, absoluta d'Albània, i és que Gianni De Biasi, exentrenador -entrenador del Llevant Unió Esportiva, quan va arribar a la selecció d'Albània, Manolo, lo primer que va fer, i amb criteri, pues és eh, revisar l'arbre eh, genealògic d'un fum de eh, futbolistes disseminats per tota Europa que militen en mm, pues, nombroses eh, lligues eh, per tot arreu per a tractar de trobar algun futbolista que tinguera bueno, pues algun avantpassat eh, albanès. Uh mhm. -huh. Va trobar-se en molts d'ells, de fet, per exemple, hi ha un futbolista que la passada campanya va ser revelació en el United, que va ser Jan Ushak, que podia jugar en Albània o el que podia jugar en tres, quatre seleccions per, per, bueno, per, per, perquè està molt mesclat i se, i se futbolista, diríem, en, en pare, mare, <laughs> eh, iaios, etc. Però bueno, eh, De Biasi va buscar un fum de, de jugadors. Shakiri, per exemple, el del Bayern de Múnich, Serdan Shakiri. també té sang d'Albani i també podia haver jugat amb Albani, el que passa que ell ja De Biasi va arribar tard. Sí. Però bueno, va fixar-se en eh, Mustafi, eh, De Biasi estel, el seu domicili en Itàlia, encara el manté, encara que prepara la selecció d'Albània, però bueno, des d'Itàlia hi prepara la, la selecció albanesa, va mm. parlar parlar amb Mustafi i li va fer l'oferta, Manolo, per a que jugara en la selecció d'Albània. Mustafi ha sigut internacional en totes les categories de la selecció eh, d'Alemanya. De fet, en 2009 va ser eh, campió d'Europa amb sub-17, amb Alemanya no havia sigut encara internacional absolut i tenia l'oportunitat de jugar amb la selecció d'Albània. Com que no li donaven bola en la selecció absoluta, pues a Mustafi Mm, de Villasi va estar a punt de convèncer-lo. Què passa? Mm. que en el moment de Villasi parla Mustafi i este li diu, bueno, vaig a pensar-me-ho, però està a punt de donar-li aquesta resposta eh, positiva, pues unes setmanes després, Joaquim Love convoca a Mustafi per un amistós d'Alemanya premundial davant eh, Xile. Mustafi va convocat, juga amb Xile, posteriorment, bueno, pues ya, tot el món ja sap la història, la història. de que cau era Marco, <clears throat> Marco Royce i Joaquim Lop, pues, també contra pronòstic, convoca a Mustafi, però va estar a un eh? pas Mustafi de ser internacional per A un passet, <clears throat> sí senyor. Fogado, gràcies. Molt bé. Ara després sentim la tertúlia. Molt ràpidament, en tres gols en Lliga, eh, Mustafi ja iguala bons registres golejadors. Bueno, registres d'autèntics centres golejadors en la història del València com són Roberto Fabián Ayala o Miroslav Jukic, que marcaven tres gols en eh, Jukic en la 97-98 i Ayala en la 2000-2001 i en la 2006-2007. Perfecte. Parlem del Llevant Unió Esportiva, que guanyava 2 a 1 mi ser gol eh, miraculós eh, per la transcendència del mateix del eh, futbolista Víctor Casadesús després d'una falta d'ençada per Jaime Gavilán, que ha parlat en el dia d'avui. Mm Sí, a parla eh, el jugador del, del que bueno, ha repasado un poco les buenas sensaciones después de la primera victoria del Llevant en la liga Y ha dit que era sobre todo por el aspecto mental, no? el equipo de Lucas Alcaraz, recuerden que conseguís la primera victoria de toda la temporada. Creo que ayer era partido era más que tres puntos, sobre todo mental, ¿no? Porque te metes una dinámica negativa y cuesta, cuesta sobre todo también en casa, donde nosotros tenemos que ser fuertes. No estábamos sacando los puntos, los partidos no iban por donde nosotros queríamos y al final conseguimos una victoria que, sabe a más para, para coger, confianza y poder ir a Sevilla con muchísima más eh, alternativa de puntuar. Un Gavilán que la prensa de de también también ha reconegut que si ve al Alcaraz después del partido no les va a hacer ningún comentario y les va a felicitar. Hoy en el entrenamiento sí que ha sido hora de decirles que, que esta es la línea a seguir y que el Levant ha de crecer como equipo a partir de esta victoria. Mm, bueno, em, ha dicho más hoy que ayer. Ayer simplemente eh, felicitó al equipo y bueno, y más tranquilamente pues ha dicho que bueno que estamos en una línea donde tenemos que coger aún muchísimos más conceptos, tenemos que ser aún más sólidos y ofrecer también muchas más cosas con balón, pero bueno, estamos trabajando en ello, creo que el equipo tiene muchísima predisposición y estamos muy unidos y eso va a ser la base de todo. Per rematar ja dir que demà hi ha una prevista demà hi ha prevista una jornada de descans i si l'equip i l'equip tornarà al treball el dimecres a les 11 del matí en la ciutat esportiva de Buñol. Gràcies, eh, Andreu. Si anem a parlar de bàsquet, no són bons vells els que corren per València Bàsquet. Podríem dir allò de taronja però fosc, el del València Bàsquet que no acaba d'arrencar i que no acaba de donar la mesura l'equip de Belimir Perasovic sobretot no acaba de donar la imatge perquè eh, tu pots guanyar o perdre però la manera de guanyar o perdre incidix i influix molt i sincerament d'aquesta manera de guanyar de Pedre la realitat i la veritat és que està començant a preocupar Juanma Romero, què tal? Bona nit Hola, buenas noches bueno, eh, un Beli Vilpedasovic eh, al qual li veiem mai donant explicacions en la roda de premsa post-derrota el València Bàsquet eh, és un equip i com tots pot guanyar o perdre Juanma el problema és que quan a mitjan partit els rivals comencen a obrir-li bretxes de 20 i pico punts després ja és impossible Sí, evidentemente, no. Al margen de lo que son las derrotas, eh, viendo los datos, ha perdido tres de los últimos cuatro partidos que ha jugado. Los tres, eso sí, lejos del pabellón de la Fuente de San Luis, los dos de Euroliga con Galatasaray, también Estrella Roja, y el de ayer frente al, Real Madrid, la única victoria frente a estudiantes de hace dos jornadas, pero lo peor, las sensaciones y las señas de identidad de un equipo que por primera vez yo creo que se ve en esa tesitura de que no compite, de que no lucha y de que todas otras cosas, como bien apuntaba ayer el técnico de Valencia Basket, no termina de arrancar bien los partidos y cuando la reacción llega pues llega tarde y ya imposible de poder remontar esos encuentros. Y repito, no es primer partido, con Galatasaray nos pasó lo mismo, con la Estrella Roja igual, y luego es difícil remar, porque luego el equipo cuando todo está perdido empieza a trabajar y jugar mejor, pero, pero realmente donde se decide el partido no estamos. Y también Belimir eh, Perasovic, que hablaba eso sí, que iba a poner toda la carne en el asador, todo su empeño, su trabajo, su esfuerzo para mientras él sea entrenador del Valencia Basket, intenta repetir esta situación lo, antes posible. Es evidente que el equipo no compite, no compite, no digo de, pelea, de lucha, pero no, compite con calidad, con equipos de este nivel y lo vamos a hacer todo posible para que se arregla. Mientras yo soy entrenador voy a intentar hacer todo posible, en todos los sentidos. Ahora nos esperan dos partidos fundamentales en casa y y vamos a saber, intentar sacarlo como sea y luego mejorar. Juanma, me sorprèn molt el canvi de discurs de, de Belimir Perasovic, que és un tio en caràcter, però que després de, sobretot, arrear fort després de la derrota contra Galatasaray a Turquia en Eurolliga, eh, ahir va arrear fort, ja en la derrota davant de l'Estrella Roja ja va canviar el discurs, ja va dir que l'equip no se li podia negar la voluntat, però que no hi havia per a més, que l'equip donava el que donava, y eh, en este fragment sentir a Belivir Perasovic no vol pero res, però sentir a entrenador dir, dir mentre siga el entrenador que vos que te diga Sí, evidentemente. Yo creo que además eh, ayer en ciertas fases del, partido incluso el propio entrenador, eh, al igual que algunos jugadores, se vio superado ya por las circunstancias, es decir, que, bueno, no se encontraba esa, esa situación, ¿no? sí hicieron muchos cambios, se cambiaban los, los sistemas, pero, pero no había forma, ¿no?, de estimular un equipo que ayer ya prácticamente yo creo que al final del primer cuarto y numéricamente ya al descanso eh, había perdido el, partido, lo que desgraciadamente ya le pasó eh, el jueves en, Belgrado y ya le había pasado en Estambul, ¿no? Lo que pensábamos que podía ser un mal día ese del Galatasaray, desgraciadamente se ha, se ha repetido y bueno, vamos a ver ahora cómo se afronta el, futuro, ¿no? Hay dos partidos importantes esta semana en casa, el primero el viernes en Euroliga ante el Baskonia. La final. Sí, sí, efectivamente, porque en caso de perder el Valencia Vázquez, si no de manera matemática, si virtual, diría adiós a la Euroliga, esa Euroliga que ha costado tanto pues eh, poder conseguir eh, volverla a jugar por tercera vez en la historia, y después el domingo en casa con un partido teóricamente propicio para ganar como es el de Obradoiro, ¿no? Si el equipo gana y sobre todo mejora, yo creo que las aguas podrían volver a calmarse, pero ojo porque si esto no sucediera y en alguno de estos dos partidos el equipo, el equipo fallará, las alarmas se encenderían ya en el seno de, del Valencia Basket porque, eh, repito, lo más preocupante es que este equipo ha perdido esa seña de identidad de estas últimas temporadas, sobre todo el año pasado, que era la de luchar, la de competir y que desgraciadamente ahora mismo no, no la está encontrando y vamos a ver si en esta situación nueva el equipo pues consigue salir adelante. Sí, y esa es la par més de todo eso. Pues estem en contacte toda la semana setmana, Juanma, a veure com evoluciona i a veure si eh, i si taronja pot deixar de ser fosc i torna a ser un taronja lluent, que és el que tots volem. Efectivamente, eso, eso esperamos. Por otro lado, hablando del eh, plano deportivo, señalar que, bueno, se está muy pendiente esta semana del estado físico de Jarangodi. En principio no va a tener problemas para poder jugar el, viernes. Recordemos que ayer se cayó último hora por un golpe en la, en la cadera, pese a que había viajado con el equipo hasta, hasta Madrid. Y la evolución de Pablo Aguilar, más complicado que pueda estar el viernes. Alguna opción ahí de que pueda estar en el partido del domingo en Liga. Gracias, Juanma. Un abrazo, buenas noches. Buenas noches, debate, y análisis ya. Esports 97 nit, la tertúlia. Les 12 de la nit i un minut arriba el temps de debat, de tertúlia i d'anàlisi, així mm. en Esports 97 nit de camí, com sempre eh, últimament estarà Coset Espera demà per al diari eh, Superdeport del seu director Julián Montoro que de seguida es visita, ja tenim així a Jaume Ortí Hola Jaume, tal? Bona nit Bueno, bueno, antes de dir res, volguera acompanyar a la família de José Manuel Palau, que sabeu que falta... Correcte. I bueno, pues, primer que res, eh, unir-se al dolor de la família i a partir d'ahí ara, pues, muchas noches. Muchas noches, Jaume. I ara també continuem nosaltres eh, el nostre company Salva Folgado. Així estem, Manolo. Que ens ha contat una història molt bonica i que ens va donar per a, per a la sí. tertúlia. Jo volia començar... Ja està, sí... Ja està, sí... Oh, carai, que em veu Wilson Montoro. Què passa? <laughs> vostè vostè molt, molt elegant. Elefant. <laughs> per, la, per la pesadesa. Bona nit, Julián, com estàs? Se lleva la corbata. Se lleva la corbata i tot. Com està, Julián? Ah, però estem ja. Sí, sí, ja estem. Ja, ah, estem. ja, ja fa rato. No ho sabia, molt bé, molt bé. Bueno, eh, esa, costa, esa conta ha Folgado una història molt xula que es va donar per la tertúlia que ara la repassarem però que jo volia començar per la dada que jo crec que és la impactant el València en 10 jornades de la campanya 2014-2015 ja té els mateixos punts que en tota la primera volta de la campanya anterior 7 victòries Mira la cara dos, que se li ha quedat a la cara que de Jaume és un poema ara mateix 7 victòries, 2 empats i una derrota en l'actual 7 mm. victòries, 2 empats i 10 derrotes en la campanya anterior en els primers 19 partits. 23 punts al final de la primera volta de la 13-14, 23 punts després de jugar les 10 jornades en la 14-15. Jo crec que la dada és com a mínim per a que se mm, plantem i comencem a desgranar la punta per ficar la cara de gallina. Sí, no? Sí. <clears throat> Pues sí, no, no, no era conscient de, de la dada, però és que les 10 derrotes és, és impressionant, no? igual que, igual ah. en la que perspectiva, ah. en la perspectiva de, del temps pues, pues t'adones de, de no sé si lo ve que estem <laughs> però la, lo, mal, lo mal que arribarem a estar i que hem arribat a estar fa molt poc de temps eh? Eso es, había que aludir a yo, a, la... a de al loro que no estamos tan mal, ¿no? Que diga aquell. No, no, no, és, és que no, no és fàcil canviar una dinàmica no, no, va un univers, tan radicalment. Va un univers a diferència d'un valencià i un eh? altre, eh? és que estem parlant d'un any i d'una temporada, entonces la veritat és que ara estem molt contents i, i expectants, no? Però lo de l'any passat, el que sí que te dona és, pues això, la cara de gallina no me l'ha ficat per lo de ara, sinó per l'any passat i crec que és una, una locura. Una mm. locura pensar que l'equip nostre la temporada passada, que està ahí, va ser capaç de fer un rècord tan negatiu. Gràcies, que estàvem ara, precisament ara estàvem prácticamente en el, en el pichor eh, moment, sí. moment, la pitjor crisi el mar en Villarreal sí, perquè 4 a 1 papades en Villarreal concedís que sigui en fecha jo crec que aquest dia és el que el València ja decidís que no va, no va continuar en Jukic Mm -hmm. a partir d'ahí tot, pues... tot, i, tot i això acabar aguantant sí, un, sí, sí, sí, eh? per, per, per raons que ja jo crec que ja hem, hem parlat mm -hmm. moltes vegades no? per, però dos o tres dies després, en un partit entre setmana, mm, torna a perdre el València en casa en el, en el Almeria. Almeria 1-2, sí senyor. I bueno, és que, és que, és que eh, mires i... Un descabell, era un descabell. <laughs> jo crec que ahir, sincerament, crec que li pogué a, a Amadeo Salvo eh, la novetada de voler mantenir la seva paraula aquella de Yuki quisiera el nostre entrenador tota la temporada a la fi tots, en tots els eh, processos de la vida tenim aprenatge Julián Montoro segur que eh, no farà una crònica com quan per primera volta li toca sentar-se davant d'un ordinador estic segur que Jaume Ortí no va prendre les mateixes decisions com a president del València el primer dia que arribà que Home, el primer que dia que arribà ja, ja va ja <laughs> ja, ja, molt ja, ja, ja arribar és correcte, d'aquella manera <laughs> no, no, arribarem no, és que per la parada només dinars anàvem a, al tema de Mendieta o sigui, per si a <laughs> vull dir que sí que en aquell moment era una decisió molt però important imagina que no no, tu te refereixes a l'experiència la, la, la dinàmica de prendre decisions en efecte, que són a jo jo crec que Llamadeo pues, eh, bueno, va pecar eh, eh, de donar la seva paraula i, i discrecar eh, per això, perquè tot en la vida té un aprenentatge vull dir, eh, tot, tots els processos eh, els càrrecs, eh, el, els oficis les professions, tot té un un, sí, jo crec, que, que, jo crec que al principi sí va ser eixa la, la raó per, per la que aguantaren després ja començaren a passar moltes coses <clears throat> recordàvem el, el diumenge que, que, que precisament este cada setmana és, és quan se va produir el primer encontre de, de Salvo en Peter Lim en Singapur sí. Mm, precisament mm, quan mentre el València perdia en casa en l'Almeria en va ser el moment en què se va produir aquest primer contacte, no? Després... I les notícies eh, començaren a calentar-se estant el president la venta ja és el moment en què ells ja saben que, que, que Bankia va, va posar en venda les seues eh, eh els crèdits, eh, en definitiva el València, és un, és un moment de, de, de que n'hi ha molts factors de distracció com per a prendre una decisió aixina que, que bueno, després resulta que Rufete i Ayala pues, pues aposten per, per Pichi i Pichi no pot vindre hasta desembre i havia que carregar en, en tot, no? Mm. Sí senyor pues, eh, amb tot això, tornant als eh, números que estava repassant-los en un servidor deia, eh, la gran diferència o en este cas eh, eh, el gran eh, la gran dada que demostra el que n'hi ha és que en l'actual València el ratio gols a favor i gols en contra és 23 a favor, 9 en contra més 14 per tant el ratio de l'any passat disputat des de 9 jornades era 26-31 menys 5 però vaig a incidir una altra dada el València en 10 jornades du tan sols 3 gols menys que tot el València de la primera volta de l'any anterior 23 en du ara 26 <laughs> Julián també se somriu per els números que estan donant però és que sí, sí. és per fer un estudi com, com Déu mana eh? Eh, el farem, el farem eh, segur, segur el farem. que fareu eh, eh, té 3 gols tan sols menys que el de l'any passat en 10 jornades en tota la primera volta és que és flipant i eh, la dada que ens donava també Andreu Alberón en l'estudi que havia fet que el València en 7 crec que era dels últims 9 mm. partits havia marcat 3 gols sí es que si comienza a sumar... Los tres gols está siguiente ahí con, con una norma de fe. Sí. Jo crec que no és casualitat des del moment en, que, en que quan <clears throat> se decidís cambiar eh, radicalment i iniciar un, <clears throat> un nou projecte a partir del, del mes de gener passat uh mhm. -huh eh, són eixes les, les, les premisses no? que jo recordo que quan, quan el València fa el, el fitxatge quan se fa públic el fitxatge d'aquell moment eh, polèmic, contradictori de, de Otamendi jo recorde que, que el, el València eh, la postura era eh, hem fitxat al líder de la futura defensa del València que té que ser un equip construït des de darrere eixa és l'autenticitat d'aquest fitxatge que, de, que després, pues, bueno, eh, hi ha, hi ha unes, <clears throat> unes, ja no, una, una problemàtica n'hi ha el que si passaport, que si no passaport però la idea, uh mhm. -huh. que és al final és lo important és eixa des del principi i bueno, <clears throat> pues passen coses, ve el Barça s'emporta Matier, <laughs> en els diners de Matier tu fas lo que fas i bueno, i ahí està l'equip, no? Ahí està la defensa, que, que és lo que portem tants anys de, diguem que, que això no pot ser coladero <laughs> eh, és que és com se fan els equips realment senyors, jo crec sí. que l'experiència que ens du a tots exceptuant que tingues el talonari del Madrid o del Barça ja a voltes eh, el Barça en guany és un exemple de que el talonari no ho és tot però bueno, si tens el talonari sí pots però si no, el teu equip ha de construir-se des de darrere cap endavant. Abans, eh, quan parlàvem de les xifres, eh, jo recorde el mes de novembre de la temporada <clears throat> passada, perquè fa poc eh, vaig repassar les xifres perquè eh, van cridar-me de, de Canal Sur per a que parlara de, de Yuki i de la seva etapa en el, en el València. En aquella eh, etapa, jo recorde mes de novembre probablement, ara parlo de memòria, les xifres que van eixir del, del València eren tan negatives, ho hem comentat en la primera mitja hora, que eren pitjors a les que va tindre aquell València que va baixar a, a segona divisió sí. en els 80. Imagina com estava de mal eh, l'equip que hice xifres en puntuació, en gols en contra, etc eren més eh, doloroses que les d'aquell València que va baixar a, a segona divisió. I el que hem contat abans, la temporada passava, quan se varen sumar aquests 23 punts, quan va acabar la primera volta, la gent empatarna paterna eh, parlava en veu baixa del descens de categoria i de que faltava de que faltava que que de 20, quan era i que faltaven 20 puntes per a, <clears throat> per a salvar-se i ficar és l'alfombra roja Jukic en Córdoba eh? sí, sí <laughs> Oye, ja havia filtrat crec que va ser més o menys semblant de quan me tocara a mi de Canal Sur per a qui es parlava i quan anava cap al Sevilla més o menys ficarem la mateixa catifà però la trajectòria tampoc és la mateixa eh? també, també és certa una cosa i pel que diu a la, a la Salva eh, i si dades que estàs donant mm. eh, tal... no, però deixa'm que acabi l'any passat se parlava de la por a, a baixar i en guany se torna a parlar en veu baixa però d'un altre objectiu que és el i si ara són segons i si encara és possible pues repetir el que va passar quan Jaume Ortí va ser president Correcte. Tractar d'acostar-se al títol de, de Lliga perquè la Xina dona per fet que l'objectiu de la Champions avui en dia cert. Pues és factible si l'equip eh, continua, continua per cert, igual, però bueno, sí. Eh, parlant d'això, mm -hmm. això seria només una de les possibilitats que Eh, podria eh, fer, eh, el molt de Julián. És, el director pot fer clar. coses. No Julián. <laughs> A més és que no el pot apagar. <laughs> bueno, deia, Ixa pot ser una de les poques opcions que tinguera el València de renegociar el que sembla en guany va ser prima amb objectiu únic. Sí, efectivament. És a dir, el València, que encara no té negociat primes ni han començat les negociacions, el que va runtar la plantilla és que va haver-ne prima, però per un sol... dir, no és si quedeu entre el segon i el quart any, si quedeu entre... No, no, no. Així va haver prima si n'hi ha prima per un sol objectiu. I sembla que a diferència de temporades <clears throat> anteriors no va haver prima per guanyar un determinat pack de, de partits, com sí que va ocórrer Perquè en, se va rumorejar la setmana passada que podia haver-ne hagut una prima per al Madrigal, però que finalment va quedar en un no res, en un rumor. Però sí que és veritat que n'hi ha prim, si n'hi ha prima, va haver-ne prima per objectiu únic, que és entrar en la Champions. Mm, Altra cosa és que a València se li, pise, se li posa a tir la Copa del Rei o paraules majors la Lliga ahí posiblemente sí que se podria vislumbrar la possibilitat d'introduir una modificació però en principi no és allò de que que s'ha fet en moltes altres campanyes i que no l'habitual de tal a tal lloc tant de tal a tal, a tal lloc tant de tal, no va haver-ne prima per objectiu únic la Champions però tenim que ser intel·ligents i buscar que en els 15 dies que tinguérem descans de la Lliga uh mhm. -huh. eh, quan anàvem a, a la Coruña pensé que ho pagarem molt car i sense allò de d'il·lusions al màxim nivell. Jo -hmm. Jo penso que això a mi m'ha quedat ahí clavat i, sí, ara, després del... tu, venies, tu eres des que m'ho venies advertint tota la setmana sí. i ve un altre paro ara mm, de ve un, ve un altre paronet sí, sí, però és que per això mateixa i ve un altre paronet i ara tu estaves dient que antes peleàvem o per una cosa i ara és per el contrari i és que després de, de veure el partit d'ahir tenim que quedar-se serà tenim que analitzar sí i no veure l'eufòria que dona un resultat, sinó veure les coses que se poden millorar o les coses que te, te pogueren perjudicar ahir. I això és el moment de que, primer, l'afició té que estar conscient de que queda molt per tot i que tota l'eufòria ho transmitixen als jugadors i els jugadors, pues, a vegades, tant recordeu que vols dir que el problema era la classificació, perquè un equip que estava baix, nosaltres arribàvem i el veiem des de dalt i, i psicològicament, dius, aquest partit està guanyat antes de, de baixar i això se paga. Per tant, tenim que seguir I això i ara en el paronet no tornarà a vegada a, a la mosca. A caure en això, lògicament. Pues sí, <clears throat> és un, és un tema... A més, és que jo recordo que en aquell paró eh, jo me va insistir molt. Estava molt preocupat. <clears throat> tu estaves molt preocupat que ells duen dues setmanes preparant el partit, pràcticament tota la plantilla, i nosaltres estem uns així, altres allà... I és, ja, recordeu que es van juramentar, se sentaren, van fer una i tal, i bueno, després passar el que passa. Correcte. Julen que està ahí <laughs> mirant dades també de les que estem donant i, i si heu vist el partit l'altre dia del Deportivo contra el Getafe es donava compte que l'altre no, no, no, no, no no, va no ser un espill però no tenia que veure res eh? no era el mateix equip les 12 i quart anem a fer la primera pausa obligatòria per a la publicitat i tornem de seguida en quan tornem Eh, continuarem amb, la, amb algunes dades més del que està fent este València amb respecte o al respecte del que va oferir en temporades eh, anteriors i també eh, Litoral de Saba que me conta la història de Mustafi i el que podia haver sigut i el que, I no és, i el que és Mustafi atenció perquè la història té miga 12 i quart, això és Esports 97 nit això és la 97.7 de ràdio ¿Buscas coche? ¿Nuevo? ¿De ocasión? Te lo ponemos fácil. La Avenida del Automóvil. Cerca. ¿Aparcar? Sin problema. 13 marcas. Abrimos los sábados por la tarde. La Avenida del Automóvil. Avenida Tres Cruces, Valencia. De los ingredientes más naturales nacen las artesanas Belarte. Un snack crujiente, apetitoso, natural. Artesanas con pipas Belarte, tu snack de horno a los amantes de hacer fotos, profesionales aficionados y estudiantes de fotografía, y a los que buscan un buen regalo. Fotopro es mucho más. Es el consejo profesional y la garantía de servicio. Fotopro, todo en fotografía. Calle Castellón número 2, Valencia. www.fotopro.es. Podés ganar, perder o empatar, pero lo importante es salir todos los días a pelear a la cancha de la vida. Si te atreves a imaginar, hoy serás lo que quieras ser. Sé Ronaldo, sé Messi, pero sobre todo, sé tú. En Canal Plus tenemos tu partido y todos los que puedas imaginar. La Liga y toda la Champions por 15 euros al mes masiva toda la temporada. Canal Plus. Si t'agrada l'esport, esta és la teua cita obligatòria. Esports 97 NIT, el teu equip, la teua ràdio. Bueno, pues esa es la situació que estem comentant, els números d'este València de la 2014-2015, pues hem la situació de les primes, el que, la percepció que hi ha en la plantilla, que és que va haver-ne prima per objectiu únic, que és la Champions, i que la possibilitat de que es puga posar a tir algun títol sí faria sí faria que el València es pogués replantejar la situació, però de moment no n'hi ha converses establides per a primers. De moment. De això sí, molt, molt lògic. això sí, de moment, el run-run, la percepció que n'hi ha en la plantilla és això. Que si n'hi ha prima no va ser del primer al quart tant, del quart al setè tant. De... No, no, no. no. més fàcil. Prima per objectiu únic. Champions. Que és entrar en Champions, que és l'objectiu del guany, que per molt que la gent en el carrer s'il·lusione, que és el que ha de fer en el carrer, la gent del vestidor, la de portes cap a dins, diu, senyors, objectiu, Champions. I ixe és el leitmotiv que no, no repetís dia darrere dia els futbolistes. Ara vas a dir alguna coseta, Julián. Sí, que, que, la, que la percepció que n'hi ha a la plantilla és que per diners no serà. Clar, clar mm -hmm. també n'hi ha, també ha aquesta percepció, correcte. També n'hi ha aquesta percepció. Igual que n'hi ha una, està l'altra. Vols dir que van apretar? No, no, no, no. <laughs> Que, que, si, no, no, que, que no pensa cap que, que una prima puga ser un problema ara mateixa. No, no, pero no, Manolo no parla de, de problema, Manolo parla de que de que de que ella ha gent que o, o, no, que el Sandy claramente que objetivo es la, Sí, sí, evidentment. Champions, evidentment. Que I que saben de... que ara n'hi ha un amo, un propietari, que en efecte, com també ha dit Julián, però no altre per diner no va ser. Però és, és important que marquem el terreno i els mm. objectius, sí, que sí. això és un objectiu digerible, obligat, i que d'alguna manera te permetis no caure en eufòries equivocades o no que no tinguin un objectiu bueno, sí, no, tenim que marcar aquesta línia a aquest equip crec que, com, parlar, crec ja. que començaria a entrar-li l'eufòria o que començaria a veure més a prop un objectiu que no fora la Champions si en les 10, en les 10 últimes jornades està ahí perquè eren xorrades i les que són tampoc n'hi hauria seria, estaria bé estar com estem Correcte. i a veure vindré exactament I és que nosaltres el que no podem pensar és el revés perquè mos, mos perjudicaria moltíssim moltíssim, o en efecte, jo estic d'acord i si el València guanyà dos dies quan el guanyà és perquè anava de humilde un equip que el havien jugat diu, joder, macho, és o tal però no, clar, els villans i els que lluïen eren uns altres sí, i lo, lo típic, eh, m'ha que jugar lleig però... i no sé què, sí, sí, però plin això la humilitat i tot això està clar i, i no n'hi ha que perdre la mai però, però què pensaria vos vostè, Manolo Ah, si si estaguera, això, això si posa estaguera en Singapur, si estaguera en Singapur i mirara la classificació i, el, i vera al València a un punt eh, del primer, 10 jornades, sí, què pensaria vostè? Home, eh, que, eh, moment... que estem ahí, jo que anem a per totes. Jo estaria que anem a per totes. satisfet de la gent que ara és d'ara sí, però... ha fet la seva feina en el club, en la inversió sí. que jo acabo de comprar. I que, lògicament, si saps la marxa, lògicament el que me plantejaria és arribant al mercat d'hivern a veure què fem vostè pensaria que, que, que en els pròxims 10 partits li van a traure 20 punts? no, pensaria ah, pues si, si estem ahí, podem estar ahí i si n'hi ha que fer lo que siga anem a estar ahí sí o no? Quan sí, sí, sí, sí. Quan toque, quan toque. Però eh, parlaven també de la figura de Scroodan Mustafi. Crec que eh, eh Folgadon... Però el, nom ho deixem obviat a eh? Mustafi, que eh, Folgadon també l'ha rebatejat com Mistafi, perquè fa gols i se pareix físicament. Eh? Jo crec que ahir, ahir era, Mustafi va ser mista. Mistafi. Mistafi. Ahí va ser Mistafi, en efecte. Sí. No feia dos gols un central del València des que Rami en un partit d'Europa League li va fer dos gols a un equip holandès i el anterior central que va fer dos gols jugant també a València va ser Alain Ross en la eh, famosa eh, semifinal el 6 6 0 el Soy San Marino, sí, te'n sí, recordes, sí, sí. Julián? Eh? Pues sí, són els dos últims defenses que han fet dos gols però avui Folgador duia una història xula per a contar eh, que vos recordem a hores d'ara uh mm-hmm. -huh. de la nacionalitat no la història de la celebració i la bandereta que ja la mm-hmm. coneguem i que sabem que va ser son pare i sa mare els que li demanaren un guinyo a la gent albanesa perquè els, els albanesos que eh, també són un poble que ha tingut que fer multitud d'èxode eh, eh, eh amb... al voltant de la seva no, història dos, sinó, pues su... quan tenen una, un, person, un personatge notable si li demanen gestos si li, demanen, li demanen que, que celebrar en efecte el gol o a Fereixina però Folgado té una altra història que ens ha contat i que vull que tornes a recordar-nos per als eh, mm. oients, per a Julián i per a, i per a Jaume. Pues no res, en gener d'enguany de, Gianni De Biasi va fer-se portar molt poc de temps eh, com a eh, tècnic de la selecció d'Albània i aprofitant que Mustafi jugava en, en Itàlia i que ell té el seu domicili particular en, en Itàlia, de Biasi, que va bueno, pues repassar tot l'àlbum de, de Cromor d'Albània per a veure si troba algun futbolista interessant en, en en alguna lliga important d'Europa. I, de fet, n'ha repatriat un fum. I Albània, ara, aquest ha guanyat dos, els dos últims uh -huh, partits. Uh -huh. no, no, li ha llevat, li ha llevat la cara a Albània. Li ha llevat la cara a Albània, cara a Albània eh? que, buscant, que era complicat. Va estar buscant aquest tipus de, de futbolista, futbolista que tinguera sang d'Albània i que encara que haguera jugat en categories inferiors de qualsevol altra selecció, com és el cas de, de Mustafi, que ell poguera d'alguna forma convèncer-lo per a formar part de la selecció d'Albània. Va parlar amb Mustafi, Mustafi eh, ha sigut internacional, Manolo, en pràcticament la totalitat de categories inferiors de la selecció d'Alemanya. Va ser eh, campió d'Europa sub 10 en la selecció d'Alemanya, però arriba el moment en què la selecció absoluta no el crida. I aquest és el moment, l'impàs en el que aprofita de Biasi per tractar de convèncer eh, Mustafi. Parla amb ell, està a punt de convèncer-lo, està tentant-lo, i a Mustafi li agrada la possibilitat de, bueno, pues, si no me queda l'absoluta d'Alemanya, pues, puc jugar en la selecció de, del país de, dels meus pares. Sem, una setmana, dos després, Joaquim Love repara en el central de, de la Sampdoria i el crida per un amistós premundial amb Xile de després, como he comentado la historia bueno, pues ya mm. parla de que eh, Marco Royce el, davanter del, del Borussia, se lesiona y contra pronóstico, en lloc de cridar un davanter, que era segurament normal, pues Joaquín Lof, aprovechando esa polivalencia de, Mustafi, que puede actuar como a central o como a lateral, crida a Mustafi per Mundial. a partir de ahí, Mustafi, evidentemente, ya... Eh, desapareix, no? Ixa tentació que en un moment donat va tindre de deixar Això la samarreta l'Alemanya. Això és li ficar la vacuna perquè no tinguin opcions d'anar a Albània. <laughs> pues a sí li falta un detall, enviar-li a Yala. <laughs> si li arriba a enviar a Yala el convenç. Però, però sí que és cert que eh, Jaume ho comentava abans a, a micro tancat quan Folgado... Sí, i jo en això detall no havia reparat, però... No sé què haguera passat, eh? No, no sabem no, què haguera passat. No, jo, jo me banyes. Tu te banyes. Tu creus que si eh, Mustafi haguera sigut al Vanessa el Vanessa no haguera ni reparat... Ni el ni estaria així. Per què? Per què no? Si jugava a la Sandoria. Igual té... I què? si el va seguir tot l'any el València sí, però, quan el s'hi va anar a, a, a Perell el València ja estava allí eh? parlant d'una cosa que, que pesa molt i és que ell tota la formació internacional la feu en la, en la selecció sí, alemana. Sí, sí. Entonces jo, jo estava tallant un poquet de que ara és un albanès en totes les conseqüències. A mi, futbolísticament, és un jugador que crec que té trajectòria alemana i per això eh, se queda la selecció alemana, perquè tot el seu creixement l'ha fet a Xina. Si ara ha sigut albanès, jo me referia en, en el context, no és el mateix fitxar un jugador que siga entrenador albanès al València en aquests moments Sí, jo crec que ha sigut determinat. Bueno, això és una opinió meva. millor les coses, si se poden repetir, ho sabríem. Jo crec que, que fa molt, i així tots parlem del mateix, internacional, alemà. no, eh, comença a parlar però no diguem mai albanès o és albanès que, que el, jo diria que el que Mustafi acabarà sent internacional absolut i jugant el Mundial va ser més un inconvenient per al València del preu que una... Home, clar, més, mi, a nivell de, de fitxar-lo, per descomptat, claro. Va ser un problema en aquest claro. moment, eh? L'etiqueta eixa paga, no? Mm, ens contar el fet que estigui 14 anys, hores tancat. 14 ah, hores, sí. Eh? No, 14 anys, 14 hores. sí, sí. En un hotel amb, en un hotel amb el representant del futbolista, sí, sí, sí. eh? Per a convèncer-lo de manera definitiva, que no se'ls escapara. Però jo sí que és cert tan rotund com, com Jaume no m'atrevisc a ser, no, no vull dir que Jaume no tinga la raó, però és cert, si Mustafi haguera tingut la nacionalitat albanesa, jo dubte a lo millor que el futbol d'elit eh, s'haguera fixat en un futbolista no per res més si més no perquè passa perquè... però Mustafi diu que està així perquè vosaltres bueno, els que representaven el València van ser molt pesats sí, correcte, i que al final ja s'ha avorrit i va, vale, ja, va, anem a dormir correcte, el València va seguir a la Sampdoria durant tota la temporada uh mhm. -huh. va ser un, en estadístiques i, i va ser un dels centrals més destacats de, de la Lliga Italiana i no sé, jo, però jo si ja... al final haguera optat per, per, per però que això, això d'alguna manera és un jugador li dona caché i tu saps eh, eh, sí, que no és el mateix. Vas, quan jugar vas a un sort, el caché és un problema. <laughs> No? Claro, sí. eh, lo que diu ell, eh, vos segurament vos haguera costat menys. Probablement vos haguera costat menys, però jo també tinc el dubte de saber... Ostres, igual si és albanès pues no sé, igual... Per, per, no sé, per, sí, per, per, rotllo per, mediàtic, per, per com, com per, venem este fitxatge no, d'un albanès. No, no, no, no. És més fàcil en, vendre un campeón campió del món en, en Alemanya. En una part clar. sí, en una part és evident que és molt més fàcil vendre un campió del món a Alemanya. Claro. És, és innegable però també és innegable que si tu repasses la història del futbol mundial excepte algun davanter eh, que ha jugat en, eh, en Alemanya en segona divisió i tal Albània no ha tingut mai futbolistes rellevants de, de, de primera hora entonces fitxar un futbolista albanès ostres pues de la Sandoria també estaven seguint un xor de Guinea Equatorial ah sí? ah, pues <laughs> de casa que de casa, de casa. Sí, home. Mm. Està bé. El pequeño Nicolás diu que tenia allí, te nombrava ministre un menú, per tant, segurament seria el que faria internacional. <laughs> Això està clar. Però la, la història té miga, la història té miga i després ja sabem... Pues, sí, això, les coses poden canviar la història. Com poden canviar, eh? Com pot el, el Eh, en este cas parlem del futbol, però com la vida te pot canviar exact, exact, exactament de dalt a baix. Eh, Julen, eh, i a més és el de la, de la, dels quatre que estem així asseguts en la tertúlia d'avui, que cadascú té un aviso del, del tema. Eh, eh, Folgato no havia recaigut en esa en dada que ha, ha dit Jaume, Jaume rotund al respecte de que ell sí. pensa que no haguera fitxat pel València Mustafi de ser albanès, Julen pensa que sí, que el València el seguia i tal, i jo, sincerament, dic que tinc dubtes Dint que tinc dubtes. Un empat, un empat. Tenim, o sigui penaltis, que, correcte. Tirar penaltis. Eh, eh, <laughs> però sí que és cert, més enllà de la nacionalitat i del que parlava Folgador, que este xicó, poquet a poquet, ha anat assentant-se. És el que va tindre la torba de Coruña. Sí. No, ahir, és per descomptat. I a partir d'ahir sembla que ha vingut bé per a reactivar-se i agarrar el bon camí. Però també estem d'acord de que, per exemple, el partit d'ahir pues, li dona una brillantès increïble, al marge de que com a defensa està fent tot fenomenal, Mm. el que marque gols, pues, vamos, el València pràcticament està basant en això, mm. en els gols de, de la defensa, i tenim dos centrals que d'alguna manera tenen eixa qualitat, millor que millor, perquè com a defenses ja, ja se n'eixen Mm. I com tu dius, ell marca la setmana passada davant l'Elx, acte seguit, el crida de la seva família per a, per a felicitar-lo, i li diuen que tinga un detall amb, amb Albània, i de repent pues se trau de la mànega dos gols. cruza les dos, les dos eh, mans sí. i a les palmes de les mans obertes ella escenifica l'àguila que hi ha eh, de, do, de, doble, de dos caps en la bandera roja d'Albània i és el xest que fa que este matí ell contava eh, en sala de de premsa, traduït per cert, que abans no, no recordava el nom pel preparador físic del València Mestalla, eh, Juan Monar. L'enhorabona, eh? eh Tant el preparador físic, per lo bé que traduís, sí. i per lo bé que prepara el Mestalleta, i a Curro, que ell guanyant en 1-2 en el camp de l'Hércules. Molt a destacar, perquè l'Hércules estava allà dalt. <coughs> Ojo, eh? I mos feia molta falta. Ojo a Currito. I, I de totes maneres, la setmana que ve jugarem contra un rival directe de Travea. Villarreal. Contra Villarreal, sí. Curro Torres podia haver traduït també a... I Curro a Mustafi, no? Curro va... <laughs> Anar en alemà, segur. En alemany. sí, sí. sí, sí, és sí, alemà, total. És alemany. Eh, I ojo a Curro, que jo continuo dient que més enllà de lo que li passe o no amb el Mestalla, que s'ha donat alguna de, de calla, alguna d'arena, perquè els fills són aixina. Però l'equip també s'ha Però jo crec que a Curro s'està posant cara de bon entrenador. I la deixa ahí. I la deixa ahí. 12 i 29. Anem a fer una... Eh, més encara pinta de bon entrenador. Anem a fer una pausa per a la públic, tornem, llegim els vostres missatges en el Twitter, que avui tenim missatges de tot, de la pregunta que hem fet del 442, que ara vos la preguntaré a la resta de la, dels companys de la tertúlia, eh, de Mustafi, dels números del València, estem tenint de tot avui, en arroba esports 97 nit, arroba esports 97 nit, el 97 sempre en xifra, en número, que és el nostre Twitter, i del qual a la seguida passem a llegir les vostres respostes. Serà després de pausa así, a sports 97 nit, en la 97.7 Radio Perto, su concesionario Peyote en Torrentisilla cuenta con más de 12.500 metros cuadrados con todos los servicios para que usted se encuentre más que satisfecho. Satisferto. Ferto, su concesionario Peyote en Torrentisilla. Nuevo Centro presenta El viaje de Elliot en concierto. Vuelven a Valencia con sus éxitos y, como no, con sus nuevas canciones. 22 de noviembre, en Sala Nois de Valencia, El viaje de Elliot en concierto. Venta de entradas en puntos de información de Nuevo Centro. Consulta horarios en nuestra web, la977.com. 22 de noviembre, Sala Nois de Valencia, el viaje de Elliot, el concierto más esperado. Patrocina Nuevo Centro. Recomienda 97.7 Radio y Levante Televisión. ¿Buscas coche? ¿Nuevo? ¿De ocasión? Te lo ponemos fácil. La Avenida del Automóvil. Cerca. ¿Aparcar? Sin problema. 13 marcas. Abrimos los sábados por la tarde. La Avenida del Automóvil. Avenida Tres Cruces, Valencia. La Tarquita de Mendoza recuerda que podéis disfrutar de sus packs y promociones todos los días. La carta de tapas, carne gallega a la brasa, ensaladas, arroces, fideuá, fritura de pescado. Estamos en Valencia, Gran Vía, Marqués de Turia 58. Teléfono 963 440216. Que mira, que mira cómo viene, que mira, que mira cómo viene la también nos encontrarás en la playa Pobla de Farnas, calle Carabelas 17, teléfono 961 46 12 con todos los partidos de fútbol y wifi. La Tasquita de Mendoza, os esperamos. Sports 97 NIT, el teu equip, la teua Radio. Les 12 de la nit i 32 minuts, la pregunta que vos hem fet eh, en el dia d'avui era si vos agrada el 4-4-2 d'ahir del Madrigal en el València i si el maltindríeu. Ara entrarem en aquest aspecte. Mos contesta la gent. Àlex, sí me gusta, però lo importante és Otamendi, Alves, Mustafi, Fuego Són una muralla defensiva. Me, me gustó también Feulí en defensa. En empujadas, diu la contestación es que este València d'aire al Madrigal no nota las absencias. fins i tot Barragán estigui bé. Edgar Yacer, diu si va jugant espectacular. Per ser gran periodista Manolo Montajos. Moltes es. Y Chino creo que diu la segunda parte mejor, bastante mejor que la primera. El sistema está bien. Edgar Jacer que diu eh, que también recuerdos a, a Jaume Francesc diu crec que Barragán ya es que el tracten como a un mes. eh, diu eh, Emi Pujados desitjant que aplegui diumenge per a tornar a Mestallà per què podem anar deixant terra per mig en rivals per Champions i per què no el liderat la veritat és que en principi, en un, en un principi, el Villarreal és un rival que lluita per Europa, però ja tens a 9 punts després de la victòria d'ahir. És un rival directe en principi, i ahir, d'estar de a 3 a estar a 9, són 6 punts. Vicente Camparroja. El 4-4-2 el 4-4-2 serviria per a partits a casa contra equips inferiors. No anem a tindre sempre ixa eficiència a pilota parada. El mateix diguen després de l'Elx i aquesta València. Mister Villanova sobre defenses que han fet dos gols diu que l'últim va ser realment un partit d'Europa i té raó. Carlos demana més minuts per a Rodri de Pol. Eh, Xema Lamirant eh, comenta les dades que hem donat en quant a números. Eh, els 23 punts en 10 jornades per 19 eh, de la passada campanya. València Collonut diu sí, el repetiria però tinc ganes de veure Negredo d'inici el diumenge davant el Bilbao en uno podria provar-lo amunt mm, no està encara Bastant. I Bilbao. Bastant, però no està encara i I Atleti Bilbao, pues, imagina que Caramelets precisament no va repartir en No està Duriz, eh? No, no. Important. Ha una lesió greu, la va tindre ahir, William fer proves i va estar va, fora un parell de setmanes. És una baixa notable, però un equip que a més vindrà, vindrà tocat perquè té també Lliga de Campions esta setmana, eh? No, home, és que, és que l'avantatge que té els rivals que estan en Europa, això és, jo ah. penso que esteu parlant fa un moment de que Villarreal a segon part baixar i baixar perquè no són humans i l'esforç que fem la primera jugant en Europa se nota. Acabem el Twitter eh, i continuem el debat. Chiquero diu que en casa sí, però en negro de Depol de inici. Eh, xinès diu Rodri de Pol, ahí estamos, yo también soy de Paulista. David Pla, diu, jo sí, fins i tot jugant amb Alcácer Negredo i Rodrigo pegat a banda tens moltes alternatives. Eh, Juan F. Pachi diu, no vaig veure el partit, però si dona resultats, avant. Eh, <laughs> VCF ¿eh? Branquinegris diu Eché en falta otro jugador en el centro Andrés está demasiado atado y se notó que es un sistema menos trabajado Borete 4-4-2 o 5-3-2 en mitja o en posesión o pues posesos Deferent així Guayem en un 3-2-5 la cuestión es guanyar Ani diu eh, de ser Benascut a a Pizzi que no, pen, que no en el descens a més Lima hauria de pensar en la importancia de Rufete y Ayala Eh, a mi el partit no em va agradar fins el 2-0 vas patir i vam tancar bé però faltava alguna al centre del camp i és que no juguen i eh, Enrique Avila diu quin és el millor arranc del València Club de Futbol encara que millor passa pas pues jo crec que és este, este perquè l'anterior va ser el del primer any d'Emery que ara miraré exactament els números però que se trencà en la setena, en la vuitena jornada quan vingués el Racing de Santander i te guanyà 2-4 eh? que va ser, sí, que va, va, ser el millor arran de la història i tal eh, però crec que és ara mateix el millor arran de la història del València en Lliga he de mirar-ho, ara ho miraré però crec que és este i eh, des de mis centros diu eh, com vas dir, siga com siga a guanyar de nou de 3, eh, de 3 en 3 per mi ja per a il·lusionar-me igual dona com juguem mentre juguem a, a guanyar bueno, doncs pues és la pregunta que vos estem fent Y es la pregunta que yo jo ya ya a Julián Montoro, a Jaume Ortiz, a la Folgado. Vos ir el Valencia en el cambio de sistema, en el 4-4-2 sobre el terreno de joc? me agradará más el 4-4-2 de Air que el 4-3-3 de la primera par de Coruña, por ejemplo. incontestable. Mm, pero... a partir d'ahí jo pense que no va eixir el partit en principi com, com uh mhm. -huh. pensava l'entrenador perquè un dia abans inclús se va enfadar quan li, quan li varen preguntar o se va parlar en roda de premsa de, de si el València anava a entregar el valor, la pilota al Villarreal, que uh -huh. al mhm. final és, és el que passava perquè el, el mhm. valor el va tindre el rival, entonces no sé si, si me apunte un poc a, a, lo que ha, a, a lo que ha dit algun algun dels, dels eh, oients mm, de que a pues, lo millor pues, no està tan, no s'ha treballat tant no està, perquè sí que és de veres que la segona part pues, va millorar prou uh mhm. -huh. però a lo millor li falta rodatge eh, pues això no? a, a, a aquesta manera de jugar no? busca algun jugador més a lo millor que puga però bueno, alliberar una miqueta millor... en el centre del camp que jo crec que això se va notar defensivament sí que, sí que va estar millor l'equip i bueno, pues, eh, millor és qüestió de, de veure, però, però ha fet millors partits el València en, en, en tres en el mig sí, en tres en el mig i jo crec que sobretot el bo Jaume Salva i també Julen és que estiga qui estiga l'equip defensivament, l'entramat defensiu es nota... Però tenim que, que ser realistes i ahir veure que l'entramat defensiu mos obliga a jugar una mitja de circumstàncies i l'única manera va ser recarregat d'homes però que al no actuar de mitjos lo, van d'una manera acoplar-se un poquet als delanteros i ahir, des del primer a l'últim, el que feren és defendre molt. Uh mhm. -huh. I al final el València ahir el guanya la defensa i no el guanya, diguem, a nivell de, de defensa, sinó de defensa i d'atac. Per què? Perquè els demés tenien una actitud eh, tan programada que no tingueren les possibilitats en la mitja de crear i al no tindre possibilitats de crear no arribaren balons d'alt perquè rematar o rematar. per tant, si te fiques tant en Rodrigo com en, en Paco el que feren és correr molt tratar de sujetar els, el domini que exercia el, el Villarreal sobre el València i bueno, jo pense que eh, va ser com un arreglo però no és la solució i aquesta solució és provisional i com el, el jugador que està lesionat va tindre moltes setmanes tindrà que buscar-se alguna més imaginatiu la, la, i més productiu. Ah, la història és que tu vas a deixar de contar amb parejo com a mínim sis jornades. Per tant, eh, lo d'ahir com no te val, perquè tens que bé, però no te val. Que això, això tenim que matisar-ho. I també una cosa que, que volia dir-ho des de que vaig veure el camp és que ha que felicitar és que tenen o s'encarreguen del camp del, del Real, perquè a mi me va pareixer espectacular i això diu molt quan un després i el expedients de nivell vol dir que li le hará fer futbol i jugar al futbol Sobretot si compares la brossa del Madrigal... En qualsevol. No, no, en la brossa de Mestalla. Ja, ja ah, l'altre dia... De, no vull dir-ho perquè m'estaven caient les <laughs> llàgrimes. L'altre dia... Però a mi me va donar... No, que, que no passa res, que en, que en altres anys la herba de sí, Mestalla sí, ha estat fantàstica. Però que, que quan vas igual... un rival i té un espectacle vol dir que li harà fer el futbol i, i jugar al futbol. I això m'agrada dir-ho perquè, perquè a mi el Real quan juga pues, te demostra que juga al futbol i a més disfruten jugant-lo Sí, veurem com està la brossa de, de Mestalla ara que ho apunta Jaume, perquè va estar molt mal molt mal, el últim dia del, del Córdoba fatal, va perjudicar sí. Mm. evidentment també a l'Ells, tant a l'Ells com, com a València, però jo crec que aquest dia eh, va perjudicar moltíssim i de forma notable als futbolistes tècnics del, a més tècnics, el, del València el, el sense dubte, i espero que estigui allà estigui millor per al dia de de l'Atlètic Club de, de Bilbao. Entenc que altra volta, i al igual que va passar el dia del Córdoba, la prèvia no se treballarà en, en Mestalla, precisament per a, per a no xafar ja el dia d'abans la, la brossa. Respecte al partit d'ahir, Manolo, jo crec que el València guanya en, en àrea pròpia, perquè uh mhm. -huh. està fantàstic que Diego Alves altra volta, està a un nivell eh, espectacular el porter del, del València. Eh, no sé si és el partit més complet dels dos centrals, però és un dels millors partits eh, de Mustafi de, i Tamendi com, a, com a parella. Javi Fuego està increïble altra volta per davant eh, d'ells i el València guanya en àrea pròpia i de preste guanya en àrea contrària eh, per la pegada que té altra volta en, en, acció a, en les accions a, a valor parat, no? però jo ahir destacaria que el València guanya el Madrigal amb, amb els blindats, no? amb els tanques, guanya amb Mustafi, Clar, guanya amb Otamendi, guanya amb Javi Fuego, que a mi em va deixar meravellat el partit que ahir se casca altra volta Javi Fuego, i va estar fantàstic Alves, altra volta la parada clau del, del partit, que és aquella quan, no sé si Trigueros no, o Bruno llança la falta, sí. colpeja en la tanca i ell trau una mà trau una mà extraordinària perquè la, perquè la pelota va, va desviada en efecte. ell anava a l'esquerra i té que rectificar i <clears throat> tirar-se a la dreta perquè clar, la pilota és rebotada de, de la tanca i va cap altre, cap altre lloc no? jo crec que aquesta parada és espectacular i després lo de la pilota parada hi haurà partits que que no hi serà, però de moment eh, està fent molt molts gols. S'està treballant molt bé sí. i estan traient-li molt de rendiment. En la primera jugada o en la segona, perquè recordem que el primer gol de cap de Mustafi és en la segona jugada, quan la pilota altra volta crec que la recupera eh, Fegulil i la torna a donar a, a Piatti i Piatti torna a centrar-la per a que marque, per a que marque Mustafi, no? Però bueno, en quant a futbol, jo he de reconèixer que la primera part a mi el futbol del Villarreal m'agrada moltíssim i m'agrada més que el futbol que fa el, el València, però bueno, Villarreal el te guanya en el mig del camp, però perd en les àrees, tant en àrea pròpia sí. com en àrea contrària. Mm. Sí, estic eh, absolutament d'acord. No sé si, si també, tant Jaume com Julián, jo crec que ahir eh, un dels moments en els quals el Villarreal eh, comença a apretar i apretar i apretar, <coughs> el València se sosté en Diego Alves, en les mans de Diego Alves i en efecte en el partit que fa per a mi, ajudant als centrals Bo, terrible, després, Javi Fuego Javi Fuego per a mi ahir es que i jo tinc a voltes eh, discutís mm -hmm. em sobre Javi Fuego ahir fa un partit bestial Però jo, Manolo, ni tant ara... oferint-se al mig del camp per a oxigenar l'André com baixant entre els centrals a ajudar-los estigués... N'hi ha un jugador que és determinant perquè la seva actuació permetís de que més de que mos marque gol en la mateixa jugar a continuació marca un autogol que és Sigueros o sigui, estigui a punt i el sí, salva mm. una vegada més el, el mm-hmm. porter sí. i quan té la possibilitat i, i no ho logra en el contraatac és que això determina el que sí que és 1-0 a que estigui 0-1 va ser, de, vamos, per a mi molt important i qualsevol valor des que salva el porter pues, psicològicament el Villarreal és d'una vida cosa que quan ja te marca el gol també tinc que reconèixer que ahir va haver un abandono ja com si l'àrbitre hi ha pitat perquè no se pot produir un forat més gran que Espero que això hasta que no pita l'àrbit se, se treballe i no se regali un gol perquè, perquè no, perquè a mi me dona ràbia que des 3-0 <laughs> el 3-1 no tenia per què haver arribat i bueno, això, això és la realitat que la tuya en uno, que li va passar el mateix que era l'altre dia davant el Córdoba el mateix, lo mateix. Hora, sí, sí. el Elx, no? exacte, el dia, sí, el dia de l'Elx, perdó el dia de l'Elx, sí, sí. el mateix el Córdoba no és el dia de l'Elx és com si hagués pitat l'àrbit ja, ja i no, no, ha estat sí, sí, hora sí, sí. i eh... això que si no és que li duen al Rayo Vallecano avui a, a l'Eiber que és un partit loco. El Rayo Vallecano anava perdent 0-2, en, en un minut està a punt de marcar l'Eibar, el falla, i en dos jugades següents empaten. I quan ja el Rayo Vallecano comencen a celebrar com a que van a remuntar, fan una jugada a l'Eibar i es deixa aparcat en doble fila. Minut 86. Minut 86 ha fet aparcat el... en doble fila és una que m'encanta. Per cert, eh, bestial, eh? L'Eibar no ve en primera divisió. Sí, eh? Jo estava disfrutant avui no volia que s'acabara el partit <clears throat> perquè dic, això si, si dura un poc més així no sabem el que va passar perquè Rayo també és des que se tira avant i siga sí, el que sí. siga és un partit molt sí. bonico uh mhm. -huh. que donades les circumstàncies i els equips que estàvem parlant i el pressupost és per agrair molt que tenen molt de mèrit els dos equips per això, eh, comenta un oient Toni Campos i té raó Mustafi està en l'11 inicial de la Lliga d'octubre i a més hi ha que recordar que a Orban en principi l'havia criat el Tata Martino però com que està lesionat no pot anar vull dir, el València continua sumant bones notícies i eh, situacions positives per als jugadors que composen la seva plantilla és evident, és una, és una <clears throat> conseqüència de que va haver però estàveu parlant antes d'una cosa que crec que van mm. ser tots injust que és de Javi Fuego uh mm -huh. -hmm. quan se va parlar que el teníem llogat antes inclús de que se diguera oficialment que tenia fitxat eh, més o menys el jugador el tenien com si fora que vinia de sobrero jo crec que ahir, <laughs> de veres pense, i parlo en general perquè ho ha sentit de molta gent i, i crec que aquest jugador ens ha demostrat la categoria que té i que sí, pese a molts que opinaven de que no era jugador per València pense que el València sí que és molt digne de que, que jugue Javi Fuego en el València Estic d'acord, 12 i 45 l'última pausa per afrontar la recta final per cert, Enrique Ávila que eh, eh, ens has preguntat quin és el millor arranc lliguer de la història del València tornem de la Publi i ho conte. per molt poquet Permol, porque lleva poca diferencia pero ya saben quién es el millor arranc lliguer de la historia del Valencia a la torre Perto, su concesionario Peyote en Torrentisilla cuenta con más de 12.500 metros cuadrados con todos los servicios para que usted se encuentre más que satisfecho. Satisferto. Perto, su concesionario Peyote en Torrentisilla. a los amantes de hacer fotos, profesionales aficionados y estudiantes de fotografía, y a los que buscan un buen regalo. Fotopro es mucho más. Es el consejo profesional y la garantía de servicio. Fotopro, todo en fotografía. Calle Castellón número 2, Valencia. www.fotopro.es. Ayer fui a First Stop a cambiar las cuatro ruedas del coche y me regalaron 60 euros en una tarjeta Mastercard. ¿60 euros de regalo por cambiar las cuatro ruedas? Tú sí que sabes. Porque sabes de talleres, ahora en First Stop, hasta 60 euros de regalo en una tarjeta Mastercard al comprar cuatro neumáticos Bristol. Porque sabes de talleres, ven a First Stop. Puedes ganar, perder o empatar, pero lo importante es salir todos los días a pelear a la cancha de la vida. Si te atreves a imaginar, hoy serás lo que quieras ser. Sé Ronaldo, sé Messi, pero sobre todo, sé tú. En Canal Plus tenemos tu partido y todos los que puedas imaginar. La Liga y toda la Champions por 15 euros al mes masiva toda la temporada. Canal Plus. Si t'agrada l'esport, esta és la teua cita obligatòria. Esports 97 NIT, el teu equip, la teua ràdio. És, avui, pots, no. mirar, no, són les deu primeres jornades de la 2008-2009, que és la primera d'Unai. A mi m'eix, ara un punt més. Pues a mi m'eixen 7 victòries, 2 empats i una derrota en l'actual, 23 punts. Sí. I en les deu primeres jornades, amb Unai a la banqueta, la 7, temporada... 2, 1. 23 a favor sí. i 9 Igual, no? No, 7-1-2. No, no, 7-2-1... Ara. Mm. No, fa Entonces... en la de Unai. Pues algun és se m'ha A 7, 2 i 1, 23 gols a favor i 9 en contra. 23 pues, punts. Pues són les mateixes xifres, eh? Mateixes. Exacte. Exacte. igualat. Sí, sí. Són exactes les mateixes. Esperen que no vull dir res perquè aquí equip va acabar sisè. <laughs> no, no, cert. Igual que diguem una cosa, diguem l'altra. <coughs> a mí me dicen dos derrotas en las primeras jornadas Yo no sé si es que miran mal Pero a me dicen dos derrotas en las primeras jornadas de la 2002 Me dicen derrota 2-4 contra el Racing en casa 2-3 contra, el, Sporting contra l'Esport de Gijón eso me hizo un punt en la en respecto de otra. és mes para a tornar a mirar eh, A mí, pero eh, ahí eh, yo folgado mirando Estadísticas 2-4 contra el Racing en el la Racing, después la vas 0-3 en Getafe Y en la jornada número 10 perds 2-3 contra l'Sporting en casa. Entonces, en de dos empats són dos derrotes que Entonces, és 23 punts, per tant, l'actual seria el millor arranc de la història de València, en 10 jornades. En 10 jornades. En 10 jornades, en les 10 primeres jornades, el Barça té 23 punts, ara, per els 22 que va fer. Serà 2-1. Ahí tens, les dues derrotes consecutives en casa. Quina és l'última? Ahí tens si mires, estem afogado jo, però a més, <laughs> com si no, no us imagineu, 2-3 contra l'Sporting, que te guanyes el malaurat Manolo Preciado, i 2-4 contra el Racing. Si hi ha dos derrotes, no pot ser, perquè així tenim unes soles i dos hores, empats. Per, tant, per un punt, este és el millor arranque. No, encara que sigui el segon, me val, també. Eh? eh? També te val, no? no. <laughs> Escolteu, eh, jo és cert que espere futbolísticament, amb el baló en circulació, més coses del València, he eh, de dir-ho, però també he de dir que jo que tota la vida, i a més ho escrivia avui en el DFS de, de Levante, jo que tota la vida he sigut dels equips aguerrits que fan poques oportunitats per a mar però marquen, i quan això li ho feia al València jo dia, eh, és que hi ha un rival que també té les seues almes. ara el que no podem és obviar això, vull dir el València té ara un tratge que pot semblar poc vistós poc elegant eh, per dir-ho d'una manera eh, que mantenga la gent mm, eh, que viste poco pero habría mucho. Es decir, este Valencia, eh, Luis Poguet, pero este Valencia cuanto arriba, fa barraca. y este Valencia ha fet 5 gols a pilota parada en els últims dos partits. I este València te té, està marcant 3 gols en els 7 dels 9 últims partits. A la fi, és cert que jo diré que el joc no m'enamora, i és cert que el joc no enamore però la realitat es que los números son incontestables. Pero, mm, no sé, jo crec que se pot ser aguerrit i també jugar bé, no? A mi me eh, costa. Jo a pensé mi... que el València té jugadors per a jugar bé. Sí. I, de fet, mm, bueno, jo... El discurs, no, no, té més jugadors per a jugar bé que per a jugar a altra cosa. El discurs que estic sentint des de l'inici és, és precisament eixe, no? Uh -huh. I, I, bueno està clar, jo veig un, en els últims, sobretot en els últims no sé si a partir de, de, de Pedre en Coruña, sí veig un, pues un, un desviar-se un poquet, no? intentar jugar un poquet més directe eh, passar menys pel mig del camp sí, sí, sí però bueno eh, igual havia que agarrar un poc de confiança havia que, que, que tornar a, tindre bons resultats i, i bueno, jo, jo espere molt i espero disfrutar molt d'aquest equip eh, esta temporada però jo crec que a mi me preocupa el que quan un jugador important se lesiona que no tinguem automàticament una solució ja, sinó que tenim que buscar la solució i això vol dir que en aquesta posició, per lo que siga o crec que s'ha treballat soles en estrès i com anaven fenomenal pues, no s'han preocupat de buscar una possible substitució i quan se produeix aquesta lesió està clar que, que falta algo, falta algo perquè funcioni com funcionava antes. Uh mhm. -huh. Per tant, aquesta preocupació a mi me queda i, i jo m'imagino que contra l'Eti Bilbao tindrà que buscar una altra manera perquè l'equip és diferent, juguem en casa però no tens un jugador que sota caballo rei i, sí, i va jugar a l'altre el doble 8 que, que, que pregona Nuno des del principi des de que va arribar no té una altra ara mateixa no té una, una altra solució que Parejo i André Gómez Ara mateix no. sé si no. però, disculpa, quasi dos mesos la tindrà. Però anem a veure. Igual, és que jo estic parlant, és, és, estic parlant de que Parejo, de que Parejo no a està. A partir d'ahí. A mi me preocupa perquè Parejo no està i per això me preocupa. Si estigués Parejo, te diria que no passa res. Però Parejo no està i jo no veig en estos moments. Jo que, quina solució té o quina cosa clara té per substituir a Parejo. Per a fer lo mateix, no té. Ah, doncs pues ja està. Però jo crec que jo crec que hi ha una solució, eh? Sí. Jo, ah, vale. Jo des del bueno, primer... des, aporta. Des del moment en el que en un partit semblant que era eh, abans de jugar a Riazor eh, cau André i juga Parejo, uh mhm. -huh. jo crec que Carles Gil pot fer perfectament aquesta funció. Jo, jo l'únic que t'he dit que no l'han vist... Gil... Estaràs d'acord que encara no han vist ja funció fer-la en xor. Una altra cosa és que ell, que, que està administrant la plantilla, supon que tindrà jo crec que solucions. Ser, crec que pot ser alternativa que, que André faça més de parejo i que Carles faça la, la funció de, d'André, i estic d'acord amb el que tu dius jo crec que probablement esta setmana s'han donat compte de que no hi ha cap altre futbolista com Parejo en la plantilla mm veien alguna semblança, jo també, o similitud en el joc d'André Amparejo, però probablement després de jugar a, al Madrigal Sandro donat compte que no. I Manolo ja sap per on vaig, però i si en el mercat de, del desembre arriba un futbolista com, a pare, com, com Parejo, paregut a Parejo, més paregut a Parejo. Té la cartera a punt? Quan tots esperàvem un futbolista de perfil més fuego, i si arriba un futbolista més paregut a, a Parejo. O, si, o, o siga, la pregunta que fas tu en veu alta és i si no és Enzo? No, busca qui t'ha pegat, pues. Perquè si vols un igual que Parejo, busca qui t'ha pegat. No, no, evidentment, aquest futbolista avui en dia... és que no existeixen. Ah, és clar. No existeixen. És un dels futbolistes que més cartel tenen i que econòmicament se pot treure més. Perquè el futur ja veuràs com va... És que natural és que no n'hi ha comissos. No, és, és, n'hi ha molt poquets ni n'hi ha Andrés eh, eh, Andrés no me refereix a, a, com a plurals d'André ni, ni ha André Gómez eh, en el mercat de Xina com siguen no, les si tu me dones ja solució ni, eh? sí, segur, sí, segur sí. però que no és un jugador fàcil de trobar que, mira, no era doncs, ningú eh, fa sis mesos això és cert però, però això, però això ahí, ahí estriba la dificultat d'on vaig eh, no és fàcil trobar aquests jugadors i dic no és fàcil perquè segur que molta gent havia vist a Benfica i ningú havia reparat l'André Gómez Bueno, pero como tenéis mal superagente... tenéis mal superagente, y que cuando comences a parar <laughs> a te va, a te, va, a decir una cosa, Cuando en Valencia comienza a decirse que André Gómez sona pelado al Valencia, que comiencen a decir Garay, Rodrigo y Andrés, al final Garay se va al Zenit, se queden eh, eh, André y Rodrigo. Yo es partido de André y no me dio ni la mitad de cosas. Cuando el veien en Benfica de lo que me dio cuando el veig en Valencia. La final de la Europa League sí? totalmente totalmente desde el punto de vista de però ja, ell i tot el Benfica però decepcionant eh? i en canvi arriba així i sembla un altre però és que com si haguera començat de zero però és que això m'ho passat en altres jugadors també sí. Mm. que d'alguna manera és que també és jove és que pensem no, no, és molt jove és que eh? és molt jove el no. que ha passat en Gallà també és, és un jugador molt jove també i també ha explotat bueno, i jo crec que això ho tenim i tenim moltes proves que són jugadors que canvien d'equip agarren una un treball, una jerarquia que les agrada i se creixen. Per què? Perquè tenen base. Perquè si no tenen base, eh, la base no s'inventa. Té condicions i està jugant, li han donat la responsabilitat i, clar, tu ten en compte que avui en dia aquest jugador és el que dirigeix al València, ell Parejo. pues bueno, jo crec que el que dirigeix un equip és molt important la qualitat d'ell i el que aporta. No sé el que faran uno este cada setmana, si mantindrà ese 4-4-2 amb Fuego i André o si o se cambiará y tirará, no sé si de Felipe o de, o de Carles Gil, ¿eh? Yo, eh, pues no tengo claro que mantenga el, el 4-4. yo pienso que lo de Ir no va a repetir, pero lo menos el duende pero esa casa. No, no, això, el sistema opinante y no, no va lo que... Clar, es que no, no, ja, evidentment, no sé si mantiene el sistema fuera de casa, que cree que no, pero en casa te inductes, porque yo esa casa, no sé. Sí, lo que pasa es que eh, comencé más a sumar es que m'heu dit de de Bilbao, en les quals yo no había reparado la de Duriz, y que ve de Champions... Mm. jo crec que jo crec que ho té bé per assajar en un equip la primera part i l'altra la segona mira què t'he dit <laughs> i a lo millor estic passant-me d'optimista després passa la de Coruña esperem, esperem que no Bueno, senyors, pues anem a anar eh, tancant ja la paraeta, que com avui és dilluns hem de deixar-vos amb els gols del València com fem cada dilluns en eh, el nostre patrocinador, en eh, Ferto Peugeot. Eh, ara vos deixarem amb els tres gols d'ahir del Madrigal, però primer hem d'anar als titulars. El diari Levante Mercantil de Valenciano Eh, es el titular Habrá fichaje de invierno es el seu titular Abra Y calabra Y <laughs> que tiene así al director del Superdeporte a Julián Montoro y pregunten la portada de Cuéntame. la, portada es super eh, son Mustafi y yo también di la envidia del Barça la defensa que el Valencia se va a fichar en, bloc. en esvinquilos 20 de Matías. <laughs> que, que bon titular. y eh, eh. va inminente de la negociación en uno para renovar. perfecto, pues haremos a Julián, gracias Tu. Jaume, gracias, Fogado, gracias Plaer. Ho sí, així, recordeu, del programa a les 5 i de Demà tornem a les en la radio, es de les 2 y mitja en la radio y en la tele. Acaba Esports 97, comienza la nit. gracias, adeu, fins demà i vos deixem amb su concesionario Peyote en Torrentisilla, cuenta con más de 12.500 metros cuadrados con todos los servicios para que usted se encuentre más que satisfecho. Satisferto. Ferto, su concesionario Peyote en Torrentisilla. Ojo, que se la para la dreta. La la gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, Valencia. A Mr. Corner va Pablo Piatti pone la pilota, capa al primer para Tiene que rebutjar la defensa, la guanya perdón Javi Fol, va dins de l'àrea per a Fegulí, Fegulí la toca per a Piatti, Piatti controla, veurem que fa Piatti, la toca sobre Fegulí, Piati. Piatti, Piatti la trena, l'envia capa al segon el Rodrigo de cap, gol, gol, Corner para al Valencia en el 27 de la segunda parte. 18 la fi. En el 72 de partit. Va Mr. Corner, Pablo Piatti, fica la piota en el cuarto de cercle. Está Otamendi, está Mustafi, está Rodrigo, está Fegulí, Está Alcácer...